Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է, իսկ այսօրվա հաղորդման հյուրը Արթուր Հովակիմյանը։ Հերթական անգամ, երբ գործարար Արցախ հաղորդումն այի մոնտաժում, գործընկերուհիս ներս մտավ եւ խորհուրդ տվեց հաղորդում պատրաստել Արթուր Հովակիմյանի մասին։ Այդ գործարարի մասին ավելին իմանալու համար այցելեցի նրան, ծանոթացա հաղորդմանս հերթական հյուրի հետ։ Արթուր Հովակիմյանը մեկն է այն հարյուրավոր տեղահանվածներից, ովքեր ամեն ինչ թողել ու նոր հույսով, նոր ծրագրերով փորձում են սկսել զրոյից։ Պատերազմից հետո Հովակիմյանների ընտանիքը հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում։ Այդ մի քանի ամիսները բավական անհանգիստ ու անսովոր էին նրանց համար։ Վերադարձի զգացումը հաղթեց եւ ընտանիքը վերստին Արցախում է, որոշեցին հաստատվել մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Արթուր Հովակիմյանը գործարարի 25 տարվա փորձ ունի։ Նրա բիզնեսը մնացել է օկուպացված Հադրուտ քաղաքում։ Մի քանի սուպերմարկետների սեփականատերը ամեն ինչ պիտի նորից սկսեր։ Ամեն ինչ խառնվել էր իրար։ Անկեղծանում է իմ զրուցակիցը։ Ինչպես սկսել, որտեղից։ Գործարար կյանքում երկար տարիների փորձը նրան տարավ ճիշտ ուղիով։ Իսկ եթե սրան էլ ավելացնենք ընկերների օգնությունը, ապա ամեն ինչ པարզ է դառնում։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցում բացեց մեծ սուպերմարկետ, որն առանձնանում է ոչ միայն իր տեսքով։ Արթուր Հովակիմյանը որոշեց ինչ որ նորություն մտցնել, որն ընդունվեց միանգամից։ Պատերազմը նոր մարտահրավերների արժև կանգնեցրեց շատ շատերին։ Այն շատ բան է փոխել, բայց չի փոխել հայրենիքում ապրելու ցանկությունը։ Ձայնագրիչն անջատած անկեղծացավ Արթուր Հովակիմյանը եւ հազիվ արցունքները զսպելով ասաց. Պատերազմը շատ բան կոտրեց մեր ներսում, բայց չկոտրեց սեփական հողում ապրելու վճռականությունը։ Ու այստեղ մնալու համար պետք է անենք հնարավոր ու անհնարին ամեն ինչ։ Ամեն մեկն իր ուժերի չափ քարը քարին դնելով պիտի ապացուցենք, որ Արցախը թեկուզ վիրավոր, բայց կանգուն է։ Կանգուն է իր քաջազուն զավակներով, իր ստեղծող ժողովրդով, իր ապրելու եւ արարելու մեծ ցանկություն ունեցող մարդկանցով։ Արթուր Հովակիմյանի հետ զրուցեցինք նաև այն դժվարություններից, որոնց նա հանդիպել է նոր գործն սկսելուց առաջ։ Ճիշտ է, պետական աջակցության ծրագրերը իրավիճակի կայունացման համար անկյունակարային դեր են խաղում եւ տնտեսվարողներին նոր հնարավորություններ են տալիս, սակայն մինչ օրս դրանք կյանքի չեն կոչվել։ Ու այդ ամենը, ասում է գործարարը, բավականին դժվարեցնում է գործունեությունը։ Պարոն Հովակիմյան, այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարը, եւ պատերազմից հետո Արցախում շատ բան է փոխվել։ Այսօր դուք Ստեփանակերտում կենտրոնական փողոցներից մեկում հիմնադրել եք մի խանութ, որը շատ ողջունելի է։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվել պատերազմից հետո եկել եք։ Պատերազմից հետո տեղափոխվել ենք Երևան։ Այսինքն տեղանվածների նման տեղափոխվել ենք Երևան, ունդե որոշ ժամանակահատված ապրել ենք Երևանում։ Շատ մոտորումներից հետո, մտածելուց հետո, քանի ամիս մոտորապես մի 5-6 ամիս պլանավոր եմ նորից գամ Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ քաղաք, նոր, նորից գործնեություն ծավալեմ, Մանրացախ Արեբտուր, ու սկսել եմ այդ գործընթացը։ Վարձակալությամբ, այսինքն շենքը վերցրել եմ ու մի երկու ամիս մոտորապես երկու ամիս ստե փլված էր ամեն ինչ ստե այս շենքի հետի մասում ռումբա պայթել սա տակուն վրա եղել մի երկու ամիս երևի Ոչմ բերել հասցրել ենք, հա, բերել հասցրել ենք այն վիճակին, որ պետք է խանութը բացենք։ Հադրութում դուք նույնպես ունեիք խանութ։ Հա, հադրութում մի քանի խանութ, 4 խանութ ենք ունեցել։ Ու 25 տարի զբաղվել եք այդ գործնությամբ։ Գործարար կյանք։ Հա, գործարար կյանքով։ Ամեն ինչ մնացել է այնտեղ։ Դե չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ, նորից վերահիշեմ։ Մնացել է, կողքս կարա կարող է ինչ-որ մի բան պատմել, բայց ես չեմ ուզում նորից վերահիշեմ։ Հականը ինչ-որ մի ձև էլի կվերականգնենք։ Ստոմա ժամանակը պետք։ Դրա մասին չեմ մտածում։ Այո, ամեն ինչ սկսել եք զրոյից։ Եթե, հա, ճիշտն ասեմ, 20-25 տարվա անցած ճանապարհի զուտ չեղել, ասեք գործընկերներ ունենք, ասեք Երևանից նույնն էստեղ քաղաքում Ստեփանակերտում, ասեք բոլորը այդ հանդիպել եմ, խոսացել ենք ու բոլորն էլ իրանց աջակցություն են հայտնել, որ ասեմ գործը սկսեմ, իրանք իրանք հա, իրանք հա, իրանք կօգնեն, էլի ասենք միջև կայանամ ես, դենց ասեմ, հա։ ու դենց էլ միջև հիմա աջակցում են։ Ձեր խանութը դե- առանձնանում է նաև նրանով, որ խանութի ներսում ունեք խորովածանոց, այո։ Հա, այդ ես եմ պլանավորել, այդ իմ ազնական հա, պլանավորած գործերից մեկն է, ասենք որ խանութի սրահը, ասենք որ որ ասենք մանրացախ հարեկտրի համար նախատեսած լրի բավարարում ասենք տարածքը մինի ֆուդ էլի ֆիրմա մինի ֆուդ եք որ ասենք առանձնան այշոն բանով կամ այն նորամուտություն ունի ժողովրդի համար ու ստացվել է ընկալվել այո հա ու ստացվել է բոլորն է գող է ասենք ծառայության մակարդակը շատ լավ է ասենք գնահատականը շատ լավ է ու կամ ասկամանց ասենք տեսականի ծառայությունները հա ավելացնելու ենք քանի աշխատող ունեք ընդհանուր խաղ 30-ից ավել աշխատատեղ եք ստեղծել բոլորն էլ ասենք ցածը տեղահանված, հա, ասենք մի 70%-ը տեղահանված աշխատողներ են։ Կոնկրետ հադրուտ շրջանից, հադրուտ քաղաքից ու շրջաններից։ Ես ասենք պլանավորած տես բան ունեի, որ ասենք առաջնահերթը հադրուտի տեղահանված այդ աշխատողներից բանն էր։ Ուհ։ Գործի ընդունեի։ Ամեն ինչը սկսել եք զրոյից, ուզում եմ մի քիչ այդ մասին խոսեք, այդ ներքին ուժի մասին խոսեք, ինչպես դա ձեզ հաջողվեց։ Եթե ես ինձ բան չանեմ, կողքից էլ ասեք մարդիկ ինձ ճանաչողները, ես կանքի ուժ ունեմ։ Ես եթե ինչ որ մի բան նպատակ եմ ունում, ինչ որ մի բան ուզում եմ պլանավորում եմ, ստացվում այդ մոտ։ Ասենք ժամանակի ընթացքում հասնում եմ դրան։ Ու սա կյանքս, ասենք, ասենք, ադրուտում եմ ինչ որ ծրագիր, ինչ որ պլան պլանավորել եմ, ստացվել այն մոտ։ Ստացվել։ Նույնն է ստե, ասենք Ստեփանակերտում առաջ են գնալու։ Առաջ են գնալու, հա, միասին իրար հետ առաջ են գնալու։ Ասենք թիմը շատ կայունա, երկու տղաս, մեկը քրոջս տղան, Երևանից, ասենք եկան են բե բաներ, տեղափոխվել են ստե իրար հետ, ոչ մեծ գործի մեջ աշխատում ենք։ Ահա այո նաև խոսենք առաջկա պլաններից ես գիտեմ որ դուք օնլայնվելու հնարավորություն եք ուզում ստեղծել շատ կարևոր հարց եք տալիս կես կատակ կես լուրջ կարա ասես մի բան ասեմ ես իմ գործընկերներին ասել եմ որ չթողեք շատ խորանամ ստե եթե չգիտեմ պիտի ասեմ այդ բայց եթե ամեն ինչ լավ լինի ասենք այս անորոշությունները բանը սա կարգավորվեն ինչու՞ չէ կարելի ամեն ինչ առաջ գնան։ Ահագի բանկը էլ կարելի ասել այդպես ավելի խորացնել, ավելի նոր նորամուտություններ, ավելի լավ գործեր ձեռնարկել, կարելի ամեն ինչ անել։ Մենակ թե, հա, կա պլաններում կա դες բան անել։ Այդ գործունեությունը շարունակել։ Ես գիտեմ, որ դուք այս գործում նաև բավականին դժվարությունների եք հանդիպել, այդ մասին մի քիչ խոսենք։ Դժվարություններ, ասենք, շատ կան, բայց առաջնահերթ ուզում եմ նշեմ, այդ փոխհատուցման կամ աջակցության ոնց որ ասում են, ասեք այդ ծրագրերը, ասում են որ ընթացքի մեջ է, բայց ինչքան ասենք հնարավոր է որ ասենք շուտ բան անեն, այդ ֆինանսները, այդ փոխհատուցման այդ գումարները հասնեն մեզ, ավելի լավ կլինի մեր համար։ Ֆինանսական ասենք դժվարություններ կան, ֆինանսական դժվարություններ կան, վարձակալությունը, չգիտեմ, հարկեր, մարկներ, բան, ամեն ինչ էլ աշխատավարձ է։ Սա ասենք մեծ բեռ է ֆինանսական։ Բայց եթե ասենք այդ փոխհատուցման հետ կապված ոնց որ ասենք կանոնակարգված օրենքների նախատեսելը, եթե շուտ հասցնեն մեզ, ամեն ինչ լավ կլինի, կարգավորել այդ ամեն ինչ։ Հա, խնդիրը դա մեկ էլ աշխատուժի հետ կապված խնդիրներ ունենք։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, ամեն ինչ չեմ կարող ասեմ, թե ինչից է, բայց մարդիկ երբ ֆինանսական խնդիրներ չունեն, չեն ուզում աշխատել։ Իսկականից դες բան կա։ Ձեզ աջակցության ծրագրերը ինչ որ միտեղ։ Ահա երևի, երևի այս աջակցության ծրագրերն է ինչ որ մի բան, ասենք փոխել, ասենք որ մարդիկ չեն ուզում աշխատել։ Կա տես խնդիր։ Այսօրվա դրությամբ չունեմ ես, ասենք տես լրիվ, ասենք աշխատատեղերը ապահովված են, բայց ընթացքում լինում ասենք որ մեկ-մեկ բան անում, տես խնդիրների առաջ են կանգնում։ Նախքան նոր գործն սկսելը գործարարը որոշել էր, որ աշխատողները լինեն տեղահանվածներ։ Ահա թե ինչու աշխատողների հիմնական մասը Հադրուտ քաղաքի եւ Հադրուտի շրջանի բնակիչներ են։ Ունենք բավական կայուն թիմ, ասում է Արտուր Հովակիմյանը, եւ ես համոզված եմ, որ մեր գործում մենք դեռ կգրանցենք հաջողություններ։ Նարեկ Սարգսյանը սուպերմարկետում աշխատում է որպես գանձապահ։ Նարեկ ջան, ձեզ հյուրընկալել է հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Ինչքան ժամանակ է, որ աշխատում եք այստեղ։ 2-3 ամիս։ Որպես։ Պես կանցապա։ Այո։ Ինչ եք անում, մի քիչ պատմեք ձեր գործնեության մասին։ Սա fast food-ն է, փաստորեն, այո, այս մասում, ահա։ Ինչ պատրաստում ենք շաուրմա, քյաբաբ ու մսի տեսականներ խորոված։ Այո։ Ինչն է ավելի շատ դուր գալիս հաճախորդներին հաճախորդներին ամեն ինչ։ Որ ժամերի են ավելի շատ հաճախում դες։ Հիմնականում 1-ից մինչև այնց 3-ը այդ սահմաններում եւ 8-ից հետո։ Այո, մինչև քանիսն եք աշխատում մինչև 12-ը։ Նարեկ ջան, դուք աստորեն հադրույթից եք տեղահանվել, այնտեղ ինչ եք աշխատում։ Հիմնականում միջոցառումների կազմակերպությամբ որպես հանդիսավար, հաղորդավար։ Ահա։ Տեղահանվելուց հետո ինչ դժվարությունների եք հանդիպել։ Տեղահանվելուց հետո դժվարությունները ակնհայտ շատ են չգիտեմ, ինձ աշխատանքով փորձում ենք դեպի ինչ որ հետաքրքրություն մտցնել մեր մեջ եւ փորձել առաջ շարժվել։ Ինչքան դժվար է ստացվում, բայց փորձում ենք։ Գյումրիում այցելության ժամանակ խանութում աշխուժություն էր տիրում։ Պարզվեց, որ այդ աշխուժությունը պայմանավորված էր աշխատակցուհի Ռոզանայի ծննդյան տարեդարձով։ Ես էլ միացա շնորհավորանքներին ու նաև պարզեցի, թե ինչ նվեր է ուզում Ռոզաննան ձմեր պապիկից։ Ում ծննդյանն է։ Կան մտնենք։ Հա։, հա Բարև ձեզ։ Ուրեմն Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարն է եւ այս պահին տեղեկացանք, որ դուք ծննդյան տոն եք նշում, ում ծնունդն է։ Ռուզաննա, ահա Ռուզաննա ջան, շատ շնորհավորում ենք։ Ահա, ի՞նչ եք աշխատում այստեղ։ Բոլորին աշխատում։ Ինչքան ժամանակ է։ 2 ամիս է։ հա։ Դուք նույնպես հադրուտից եք եղել։ հա։ Ինչ է ձեզ համար այս նոր աշխատավայրը, ինչպես ուժ գտաք ամեն ինչ նորից սկսելու։ Ես գտանք էլի այդ ուժը։ Ստեղծեցինք այդ ուժը։ Անցել ենք այդ ժամանակ, այդ կրվի ժամանակ անցել ենք, հիմա ուժ եմ գտել, որ աշխատենք։ Առած աշխատանք չի լինի ուժ եք գտել եւ նաեւ այսպիսի տոնախմբություններ եք ասում։ հա, Դե ինչ անեք, հիմա էտա։ Եթե տոնախմբությունը չլինի, հիմա էտ էտ պիտի անես։ Այո։ Ես միշտ անկեղծ եմ ասում, հատկապես հադրուցիներից միշտ զարմանում եմ ներքին ինչ որ մի մեծ հզոր ուժ կա ձեր մեջ որը ոչինչով չի փոխարինվում եւ ոչինչ չի կարողանում ձեզ կոտրել մեզ կոտրող եղել է բայց մենք հիմա ուժ են գտնում որ աշխատենք մեզ դիք ենք բամ sense ասած ինչ եք աշխատում հադրուցում փովուր եք աշխատել դե դիվիզիայում հա։ աշխատել եմ փովուր հիմա այստեղ եմ փովուր աշխատում Այո, կարելի է ձեզ հա, հա, շնորհավորել։ <laughs> Շնորհավորում ենք եւ քանի որ ամանորի նախորյակին ենք, ինչ եք այս տարի ձմեր պապիկից խնդրելու։ Ես խնդրում եմ գնամ իմ տուն, որ ինչ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Իմ հայրենին իմ տունս։ Հադրութի շրջանի որ գրանեիք։ Տունս ցանկ ձմեր պապիկը կիրականացնի մեր բոլորի երազանքները։ Շնորհավորում եմ։ Մեր հանդիպման վերջում Արթուր Հովակիմյանի հետ խոսեցինք նաև առաջիկա ծրագրերից։ Բավական հետաքրքիր մտահղացումներ ունի գործարարը։ Դրանք իրագործելու համար պարզապես խաղաղություն է ուզում ու նաև միասնականություն ստեղծված խնդիրները հաղթահարելու համար։ Այսպեսին էր այսօրվա գործար Արցախը հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։